Vader, dankie vir die dag. Dankie dat ons weet, jy is ook jy so. Vader, ons sê in hierdie dienst, in die naam van Jesus. Amen. So is iemand een woord het vir ons, luister ons graag vanmorgen. Morgen jylle, volgend vroeg sit ek en Jansom ons deels my lekker woord met mekaar en ek, ek besef een ding en dit is dat, hoe nodig het ons om Wat is die rechte woord gechallenged word, om uitgedaag te word in ons denkpatroon? En hy kom sommer weer met die ding, hy kom tyk die matse onder my uitruik, en, dan, en hy kom uit met so ding, en ek dink, hoe en wat er mate is ek, ek praat nou van my, dis wat ek volgend beleef het, is ek die slagoffer van antlag, dat die mens so in die sin hard word op jouself, en jouself beskuldig en jouself aankla en vir jouself sê ek sê goed genoeg nie, ek maak het nie, vooral wanneer ons fouteer. En hierdie ding kom nie te my hart, maar as die Heere sê ek het gekom jou vry te maak, wat is vryheid vir die Heere? Vryheid vir hom is vry. Ek is nie 80% vry of 99.99 .99 vry. Die volkome offer wat Jesus Christus kom betaal het, wat hy uitgeroep het, is volbring, is afgehandel, ek het als ingesluid, is 'n volkomme offer. Dis nie 99.99 nie. Dit is soos in alles. En ek besef skielik hierdie ding wat ons die laaste tyd van praat van die woord minderwaardigheid wat eintlik maar beteken ek's buite die vorm wat God my gemaak het. Dis minderwaar. God het my waardig gemaak. Die vorm is die rots en ons is op die rots. En die geneigtheid net vir ons om ek praat oor myself om terug te val in skuldgevoelens en in aantlag en in minderwaardigheid. En dit hou ons buite die vorm wat God se hart vir ons is. En ek besef die uitdaging is in ons denke om net te sê ek sien nie kans om te settle vir minder as wat Jesus Christus kom doen het nie. En sy prys was volkome. En as jy na my en jou kyk, dan sien God die Vader, sy Seen Jesus Christus. Hy kyk dier Jesus na ons en sy hart is tot oorlopens te vol om te sê, jy is my kind, jy is waardig, ek het alles gedoen. Ons staan heilig, sonder gebrek, sonder vlek of rimpel, staan ons voor hom. En as ons net hierdie ding kan gedraai kry, hierdie ding, om te sê, jyre, ek voel nie so nie, is nie wat ek noodwendig ervaar nie, dis nie op myself beleef nie, maar dis wat jy sê, en ek skuif my denke onder die gesag van die woord in, en ek wil hulle rarig uitdaag, wees vry, in die vryheid waarmee Jesus jou vrygemaak het, so ons in die volle potentiaal kan leef, wat in sy hart vir elkeen van ons is. Nou. Hallo jylle, ek het nou baie ver geloop om hierdie een versie vir julle te kom lees, in Malachi 4 vers 2. Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van gerechtigheid opgaan, en daar sal geneesing onder sy vleels wees, en julle sal uittrek en huppel soos skalvers uit die stal. En dit sluit my so aan by wat die dag gesê het, van dit is net daai. Vader het dit alles gedoen, en dit is net geneesing van alles, en fysisk, emotioneel, dit is sy hart vir ons. Ek wil ook net saamstem, met uh, ehm, skryf wat ek gekry het in Johannes 5 vers 18 dat hy, uh, hy sê so ons weet dat elkeen wat uit God gebore is nie sondig nie, en nou, ons weet nou wat beteken sondig nie, is om uh, sondig sonde beteken om Godse plan te mis, maar as ons uh, eh, bewustelike besluit neem om, om God aan te neem en om in te nooi en bewust te raak van sy liefde en sy hart vir ons dan sê hy die volgende, hy sê, maar, hy wat uit God geboor is, bewaar homself. Jy sê, dit is precies wat Henda gesê het, bewaar homself, beteken om jou gedagtes te bewaar. Hy sê, bewaar homself, hy sê, en verder, die bose het geen vatplek op jou nie. Jy sê, dit is so kostbaar nie, dat, soos wat sy ook gesê het, jy weet dat, elke van ons het een eie stel van dinge, wat in die wereld aanspraak maak op ons denken. Elke ene het sy eie stel van goed. Onthou nou dit, eh, wat hy ook verder sê is dat die wereld is in die macht van die bose. Dit wat daar buiten is, en dit sal daar wees, totdat ons gesag opneem en ons, in ons positie inneem as kind van God, as verteenwoordiger van hom. Want wie sy plan is nie, is om die ris waarin ons is, om dit te versteer. Jy weet, en ek en ek beleef het, uh, eh, daar, langs ons is een gasthuis, en dan kom maar so nou, en dan kom maar mense met uh, voertuie in, so op saterdag ochend, dan bly hulle nou oor vir saterdag aand, en dan uh, is die boet oop, en is harde muziek en het alles, en jy weet, aanvankelijk het, het ons hierdie ris beleef, en dan ervaar ons hierdie muziek, wat aanspraak maak, wat inbreek maak op ons rustheid, op die stilte, en dit wat ons eindelijk maar na nou uitsien, wat ons graag wil hee, wat ons graag wil beleef, en dis die vijand nie, is dat, is dat hy kom precies op die manier om ons rust te versteer, om ons rust te verstoor. En daarom is hierdie skrif my so kruid nie, is, is dat hy sê dat uh, hy wat uit God geboor is, bewaar homself. Want uh, jy kan so, vannacht kan jy in die trend verval van dat die ding maak aanspraak en ek gee aan hom aandag en ek gee myself vir dit en onmiddellik is ek in die spoor jy weet, en onmiddellik verloor ek my vrede, onmiddellik verloor ek my ris. So, eh, dit wat ek sê, en, en dit waarvoor ek my siel, my denken oopmaak, dis die goed wat ons ris van ons af wegvat, of dit kan bijdra tot ons ris en die verhouding met die vader. Baie dankie vir julle inzette. Ek, ek dink, as ons een uitgangspunt met neem vermoorde, is dit die gebed van my hart. Dit wat jy gelees het, Christine, dat die son van gerechtigheid vir ons opgaan. Jy onthou Petrus het gesê, in 2 Petrus 1,19 het gesê, ons het die profetiese woord wat baie vast is, waarop ons toch moet achtgeer soos een lamp wat in donker plek skyn, totdat die dag aanbreek, totdat die morrester in ons harte opgaan. Nou daar die morrester in ons harte, die openbaring van wie Jesus is, en die openbaring van wie ons in hom is, dis die morrester. En nou sê hy, vir die wat my naam vrees, sal die son van gerechtigheid opgaan gerechtigheid is ons identiteit in Jesus Christus, dis wie hy is, en dis wat ons identiteit in is, so kan jy sien, dat Peter is al eindelijk van Malachi aan, Malachi sê, die wat my naam vrees vir hulle, sal die son van gerechtigheid opgaan, en dan, die son van gerechtigheid het een effect in ons levens, hy sê, ons sal huppel soos kallers uit die stal, die oorwinningslewe is dat ons elkeen sal huppel soos kallers uit die stal, Ek min, hoe staan jy in die ochend op? ek kyk na die kleinkies, want die Heere sê, as jy nie so kynkie word, ek in die koninkryk van God nie ontvang, jy verstaan die koninkryk, as jy nie so kind word nie. Ek kyk na die kinderkies, die kleinkies, hulle stap nie, het julle al gesien, hulle wip so. Verstaan jy? In plaas dat hulle loop soos ons, het hulle altyd so, jy weet, dat is altyd so, so ding, en hulle, vir al die, vir al die muisiekies, hulle doen het so, hulle die, die danspassies wat hulle doen, hoekom? Hoekom is hulle so? omdat in die proces wat hulle so is, is hulle net wie hulle is. Hulle probeer niks anders voorgeen nie, hulle probeer niks anders wees nie. Nou, ons het verlede week begin met die sleetels tot die oorwinningslewe, en ons het gesê, daar is basis twee sleetels, en ek het begin daarmee, en ons kon nie klaker en nou moet ons dit klaarmak vanmorgen. So, dit is nou die sleetels tot die oorwinningslewe twee vanmorgen. En jylle sal onthou, die uitgangspunt was Filippense 1 vers 9. Filippense 1 vers 9, as jylle net weer as verwysing soon toe wil terugblaai, dan sien jylle wat Paulus hier skryf. Hy sê, en dit bid ek, dat jylle liefde meer en meer, meer en meer oorvloedig, so dit is eindelijk drie maal, dit stappe wat opstaan, meer plus meer plus oorvloedig. Hy sê, meer en meer oorvloedig mag word in kennis. Nou, kennis is die woord epignosis wat beteken om kennis te hee. Ons verstaan dit, ons gaan school toe vir kennis. Kennis en alle ervaring, nou die woord vir ervaring wat Paulus gebruik, is die woord aistesis, aistesis. En aistesis is die bewuswording van, dis een experimentele, dis een ervaringskennis. So jy sien, ons kan by mekaar kom hier, en ons kan praat oor Godse gerechtigheid, ons kan praat oor die kruis, ons kan praat oor wie Jezus is, en dis kennis maar wanneer ek, soos Piet sê, dit in die drom gaan maal, wanneer ek hierdie ding in my leven begin vastmaak, dan gaan die son van gerechtigheid op. Dan die Engelsman sê, dan drop die penny. Baie van julle weet nou nie eens meer wat sy penny nie, nee. <laughs> Dit is wat ons gehad het voor ons cent en rande gehad het. Dan gaan die morgenster in ons harte op. En die opgaan van die morgenster in ons harte is die bewisvording. En daarom skryf Paulus hierdie ding, hy sê kennis en, en dan gebruik hy twee woorde, alle ervaring. Alle ervaring. So, Godse droom is om my recht deur te vat, nie halfpad te los nie, om nie halfpad te stop nie. Jy sien, toe ons in godsdienst gestaan het, en waaran ons min of meer allemaal gestaan het, het ons gesê, ek vergelijk daarom goed met die res. As Godse standaard 100% is, en ek slaag met een 70 of een 80, dan het ek eindelijk onderscheiding. Want as ons wat 30 en 40 het, So ek is tevrede met my 70 of my 80, my eerste klas matriek. Huh? Of my aangemiddelde matriek. Ek is tevrede daarmee. Maar dis nie Godse standaard nie. Godse standaard is 100%. En daarom wil hy ons deurvat tot die einde. En ek hoop ons sal genoeg tyd hee vandag om die einde te probeer raak sien. Julle onthou ons het gepraat in Lukas 18 van die fariseer en die tollenaar. Die fariseer het gestaan en gesê, Heere, dankie dat ek so grand ou is, en ek gee my tiendes, en ek onderhoud die geboeie, en ek is baie special. En die tollenaar het een kant gestaan, op sy borst geslaan, en gesê, vader, wees my sonder genadig. En ons het die vraag gevra, wat een gebed is jou nou? Nou, jy sien, ek het groot geword, met die tollenaarse gebed. Die tollenaarse gebed is myne. Want Jezus sê een ding, hy sê, ek sê jylle, dat hierdie laaste een het eerder gerechtvaardig uitgestap as die eerste. Hy nie sê hy het gerechtvaardig uitstap nie, want hy het nie. Hy sê die eerste een glad nie, en die tweede een ook nie. Want nie die tollenaarse gesintheid of sy beleidenis kon dit vir hom doen nie. Wat die tollenaar nodig gehad het, is dat die vader om genadig moes wees. Met ander woorde, sy gebed het om nie gehelp nie die vaderse genade het omgehelp, en die vaderse genade het sy sien gestuur, en hy, tollenaar, sy skuld op omgeneem, sy sondarskap van hom weggevat, en hom ingesluid in die sien, in die opstanding van sy sien, hy het hom gerechtverig, so die tollenaarse gebed het waar geword, in die kruis. Die fariseer het gekies om homself uit te skakel uit die kruis uit, uit die Godse voorsiening uit, Hy sê, ek het genade nie nodig nie, I did it myself. Dit is wat hy sê. Reg? So jylle verstaan die begrip. So, die vraag was toe, wat er gebed bid jy? En ek sê, klomp ouds gesê, ek bid die tollenaarse gebed, ek sê, dan mis jy dit. Die tollenaarse gebed kon jy bid voor die kruis. Maar na die kruis, is die tollenaarse gebed ongeldig. Want as jy die tollenaarse gebed na die kruis bid, dan het die kruis nie plaas gevind nie. Dan moet God jou nog genadig wees, dan was hy jou nie genadig nie. Aan die ander kant, as jy die fariseerse gebed bid, dan sê jy, ek het die kruis nie nodig nie. En toe het ons gegaan na 1 Johannes 1 toe, en ek wil jy met saam my blaai na 1 Johannes 1 toe, en dan wil ek jy, jy moet hierdie, hierdie moeilike, moeilike skrif saam my loop vanmorgen, maar vanmorgen moet jy wakker wees, asjeblief. Hierdie een kan ons nie verkeerd verstaan nie. Hierdie een moet ons raak sien maar die bevrijding daarvan gaan geweldig wees. So kom ons begin, ons sê, daar is twee maniere hoe ek in Johannes 1 kan lees. Ek kan om met die bril van die ou verbond lees, of ek kan om lees met die bril van die nieuwe testament. Nou kom ons kyk, wat is die ou verbond? Die ou verbond sê, Romeine 5 vers 11, terwille van Judy, skryf ek hulle nou op die bord, en sy het haar boek saamgebring vanmorgen, right, daar is hulle, Judy is vir jou, right, goed, Romeine 5 vers 12 sê, dier die misdaad van een, dier die misdaad van Adam, het sonde in die wereld ingekom, dier die sonde die dood, en die dood tot alle mense deurgedring, wat allemaal gesondig het, daarom het David gesê in Psalm 51, ons is in sonde ontvang en gebore, en, en so het ons min of meer allemaal groot geword, in sonde ontvang en gebore, maar dit hoort onder die ouwe verbond, So die ou verbond, Adam het vir ons as sondaars gestel, en toe moes ons die wet doen, om van ons sondes ontsla te raak, wat ons nie kon recht kry nie. So nadat ons die wet gedoen het, het ons sondaars geblei. Toe later, het die kruis ingekom, en het gesê, maar saam met die wet, moet Jesus kom, het die kruis gekom. En toe sien ons, nadat die kruis gekom het, is ons nog steeds sondaars is dit nie hoe ons groot geword het nie. Verstaan jy? En ons het gesê, Jesus maak hier die uitspraak, hy sê in, in uh, Matthäus 7,22, hy sê, jylle sal in die dag vir my sê, jyre, jyre het ons nie in die naam groot krachtig gedoen, duivels uitgedruif en geprofiteer nie, en dan sal ek vir jylle sê, gaan weg vir my, ek het jylle nooit geken nie, jylle werkers van ongerechtigheid. Jy sê, ongerechtigheid is die vasthou van die sondagskap, is die vasthou van Adamse fout in my leven. Terwyl gerechtigheid is die aanvaarding van wat Jezus gedoen het in my leven. En nou sê hy, jylle werkers van ongerechtigheid, hy sê jylle kan al hierdie wonderwerkers selfs doen. Hy sê jylle kan baie geestelik voordoen. Hy sê, maar jylle is nog steeds werkers van ongerechtigheid, want al jylle beste werke, al die gaves van Godse geest wat jylle vertoon, dier te profiteer en duivels uit te drijf en krachten te doen, het geen waarde. As jy nie gerechtigheid verstaan nie. As jy nog steeds in sonde sit nie. As jy nog steeds in die macht van duisternis vastgevang is, en die vijand jylle oor verblind vir jylle ware identiteit, en jylle, jylle self nog steeds sien as sondaars nie. So jy sien, die ouverbond bril, waarmee meeste van ons groot geworden, ek verseker, het dit gestel en gesê, selfs nadat ek Jezus aangeneem het, want dit het ek geleer, ons moet Jezus aanneem, nadat ek om aangeneem het, het ek steeds een sonder geblei. Stop vir oomlik, kijk na die Nieuwe Testament. Die Nieuwe Testament sê Romeine 5, vers 18 en 19, hy sê daarom soos dier die misdaad, dier een misdaad die van Adam, dit van alle mense tot veroordeling gekom het, is het dier een daad van gerechtigheid, die van Jezus Christus, vir alle mense, tot rechtverigmaking van die lewe. Hy sê, want as die ongehoorzaamheid van Adam, baie bedoelende allemaal, tot sondags gestel het, hy sê, sal die gerechtigheid van die Seen van God, baie tot rechtverdig gestel. In Romeine 3 vers 22 het gesê, die gerechtigheid van Jezus Christus vir almal en vir almal wat gloed, vir die wat gloed is en die wat nie gloed nie. Want almal het in elk geval kom uit Adam uit, dit gezondig ontbreek die heerlijkheid van God, maar hulle almal word sonder verdienste gerechtverig dier die offer waar aan Christus Jezus is. So in die nieuwe testamentiese bril sê, die kruis het gekom, Jezus het gekom en hy het ons rechtverdig. Trouwens, Paulus gaan so ver om vers 17 te skryf in Romeine 5 en dan sê hy hierdie ding, hy sê, as ten gevolge van die misdaad, Adamse misdaad, die sonde in heerskapie was, so in heerskapie was, dat het my een sondaar gemaakt het. Hy sê, veel meer, luister, veel meer, sal hulle wat die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid, die tollenaarse gebed is verhoor, die gave van die gerechtigheid ontvang, in hierdie lewe heers, waar wil ons heers, as ons nie kan heers oor sonde nie? Wat sy sin maak dit vir my, om, om, een politieke leier te wees? Wat is sin maak het vir my om die grootste boer te wees in Valaard, soos jy wil? Wat is sin maak dit, al hierdie goeders? Hy sê, as ek nie kan heers, hoe sonde nie? Maar onthou, ons het gesê, sonde het een definitie, laat ek het weeskryf. Sonde is twee woorde, hamartia, wat André gesê het vanmorgen, wat bestaan uit ha en meros. En ha is nie, en meros is vorm is om nie identiteit te heen nie, nie om nie in die vorm te staan, om nie die portie te wees van wie God my gemaakt het nie. Sien julle nou, wat is die concept? So, luister mooi, wat is jou verwijsing vanmorgen? Dis die uitdaging vanmorgen. Wat is jou verwijsing? Is jou verwijsing lig? Of jou verwijsing duisternis? Is jou verwijsing sand? Of is jou verwijsing rots? Is jou verwijsing rots? Ek wil vir jou wees hoe dat die vijand gekom het oor 2000 jaar, eindelijk oor die laatste 1500 van 2000 jaar, het die vijand gekom en hy het die mens sy gedagtes gegryp en hy het sy verwijsing duisternis in sand gemaakt. Jezus sê, jylle werkers van ongerechtigheid, hy sê, ek sal jylle vergelijk met twee manne. Hy sê, een het sy huis op die sand gebouw. Hy sê, en toe die storm kom, het die huis geval. Al was het een mooie huis, al het om lang bewoon al het hy duivels uitgedrijf en kracht gedoen en geprofiteer, toe die storm kom, toe val die huis. Hy sê van sy fundament, sand, wie sand? Adam is sand. Adam is sand. Hy sê, maar die wat hoor wat ek sê, die wat hulle identiteit verstaan, en wie sy hart in die morgenster opgegaan het, hy sê, hulle sal wees soos een verstandige man wat sy huis gebouwd op Jesus Christus. Nie sy poging nie. Hoor jy die fariseer? Die fariseer sê, ek het het recht gekryd ek het die wet gehou, ek leef een baie mooi fatsoenlijke lewe, ek kan baie beter as hierdie tollenaar hier langs my. Die fariseer sê, ek het het. Tollenaar sê, ek het het nie. Maar nou, die tollenaarse gebed het gewaar geword, en nou, wat sê die tollenaar vandag? Wat sê die tollenaar vandag? Die tollenaar sê, jyre, jy was my genadig. Tollenaar sê, jyre, jy het my gerechtverdig, jy het my gebed gehoor. Jy Nou David roep uit, Psalm 116, hy sê, ek het lief. Hy sê, ek is in ris. Ondou sê, liefde is om te ris nie. Hy sê, ek is in ris, want die Heere hoor my gebed, my smeking. My grootste gebed, lang voor ek dit kon bid, lang voor ek gebore is, was die grootste gebed in my leven, Vader, wees my sonder genadig. En God het die gebed verhoor, 2000 jaar voor ek gebore is, So laat ons ons hoede afhaal vir die tollenaar vanmorgen. Maar dit beteken nie, ons bly tollenaars nie. Dit beteken die tollenaarse status het verander na rechtverdig toe. So my vraag is jou, wat is jou verwysing? Is jou verwysing sand? Jezus is die rots. Wat Jezus gedoen het, of is jou verwysing rots? So as ons met een nieuwe testament in sy oog vanmorgen kyk, en ons luister wat die skrif sê, dan moet ons aanvaar, ons bou op een rots. Nou, ek wil eh, vir julle paar skrifte gee, om net die van ons wat notas maak, ach, julle ken al die skrifte uit julle kop uit, kost vat net een paar. Wat sê die heren? Hy sê in 2 Korinties 5, 21, sê God het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaakt. God is nie een skepper van sonde nie, waar het God die sonde gekry? Hy het ons ingevat. Hy het ons sonde gevat, en hom daarmee sonde gemaakt. So waar is ons sonde nou? Johannes het geskryf in Johannes 1, ek dink vers 27, Johannes 1, 27, as jylle, lees maar die, as ek dalk misdaag, lees maar hier van Kreda, hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. Hy het toe die sonde van die wereld wegneem. In Jesaja het die Heere geprofiteer, ek haal sommer een paar aan wat jylle meer goed bekend is, Jesaja 44, 22. Daar het, het God die uitspraak gemaakt, hy sê, ek delg jou oortredinge uit soos een nevel, en jou sondes soos een wolk ek delg dit uit. Hy sê, keer terug tot my, ek het jou verlos. Wan het hy dit gedoen? Lang voor ons teruggekeer het, hy delg het nie uit omdat ons teruggekeer het nie, ons keer terug omdat hy dit uitgedelg het, die uitdelging is eerste, dan kom hy teruggekeer, dit is een baie belangrijk concept, want nou onder die ouverbond het ons gesê, jy moet om te, een ou stief my gister een sms, hy sê, ja maar wat van vergewe om vergewe te word, Jesus in Markus 11 gesê, as jylle die mense nie vergewe nie, sal God jylle nie vergewe nie, geld het? Waar het Jezus dit gesê? Hy het dit gesê, dis kan die kruis. Hy het dit voor die kruis gesê, toe die wet gegelte, die wet het gesê, as jy dan sal ek, as jy vergewe, sal ek jou vergewe. En toe kom God en sê, dit werk nie, want jylle kan nie die wet hou nie, jylle vergewe nie, so ek kan jylle vergewe nie, en ek wil jylle vergewe. Toe sê God, alright, ek gaan jylle vergewe, al het jylle nie vergewe nie, ek gaan jylle vergewe in my sien, en toe vergewe hy ons. En as ek besluit om nie te vergewe nie, of jy besluit om jou bierman of wie teenoor jou oortreed, nie te vergewe nie, wil ek vir jou sê, series boed is jou verlies. <laughs> Dit verander nie jou vergifnis nie. <laughs> Jou vergifnis by God is vast. Jy kan jou vergifnis by God nie kanseleer dier iemand anders nie te vergewe nie. Jy sta vergewe. God kan dit nie terugtrek. Daar is nie een skade weer van die ommekering by God nie. So nou kan jy sê, maar hierdie man sê, ek hoef nie mense te vergewe nie. Ek wil vir jou dit sê, dis jou verlies as jy nie vergewe nie, want as jy nie vergewe nie, dan sê jy eindelijk, ek verstaan nie waarvan God my vergewe het nie. Dis onmoendlik, as ek in die licht wandel, dat my verwysing duisternis is. En as my verwysing licht is ten ons myself, as die son van gerechtigheid vir my opgegaan het, en ek verstaan wie ek is, dan loop ek nie meer onder die las van sonde nie. Ongeag wat ek gedoen het, ek loop nie meer onder die las van sonde nie. En as ek besef dat met een offer wat hy vir altyd volmaak, die wat geilig word, allemaal van ons, so lief het God die wereld gehad, dan sê ek, Heere, maar toe hy gesterf het vir my, toe hy my sonde uitgedelg het, toe hy dit gedoen met die ou wat tegen my oortreed, as die sonde van gerechtigheid opgegaan het, dan kan ek nie meer, dan kan ek nie meer iets hou tegen iemand, wat iemand aan my so gedoen het nie. Besef jy dan, is die soos die Engelsman sê, then the slate is clean this morning. Dat sit ek en jy hier. En alles wat ek kon gehou het teen jou, wat jy kon gehou het teen my, is in Godse oog gekanceleer. Hoe dom sou dit wees, terwijl die licht beskikbaar is, om my verwijsing duisternis te maak. Jy sien, ek doe niks aan die ou wat ek nie vergewe nie. Ek steel by myself. Want as ek nie vergewe nie, dan skaar ek my by duisternis, as nou dan ek kyk. Dit is die beginsel. Waar was ek? Uh, terwijl ons hy sê, ek delg jou oortreding uit soos een nevel, jou sonne soos een wolk, kom Colossense 2, by vers 14, daar vers 12 tot 15, daar sê hy hierdie ding, hy sê, jylle wat dood was dier die misdaad en die onbesneenheid van jylle vlees, het hy saam met hom levend gemaakt, dier dat hy jylle die misdaad vergewe het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy inzetting ons vijandig gesind was, met ander woorde, al die oortredings van die wet onder die ouwe verbond, hy sê, uitgedelg het, dier dit aan die kruis vast te naal. Jeremia 31, vers 34, Hebreërs 8, vers 12, Hebreërs 10, vers 17, hierdie skrifte sê allemaal die selde ding, die heren begin en hy sê, ek gaan een nieuwe verbond maak, hy sê, hierdie ding van, as jy sal ek werk nie, Hy sê, ek het jou te lief om dit so te los. Hy sê, daarom gaan ek een nieuwe een maak. Ek gaan een nieuwe testament skep. Ek gaan jou vergewe, al het jy nie vergewe nie. En God sê, ek gloe, dat as jy, as die morgenster vir jou opgaan, van jou eie vergifnis, dat sal jy nie anders kan, as om te vergewe nie. Dan sê jy in rissend gaan. <laughs> Ook in rissend ten opzichte, van wat aan jou gedoen is. As jy los. Hoor jy? En nou, hy sê, ek gaan een nieuwe verbond maak met hulle. Hy sê, nie soos die een wat ek met hulle vaders gemaakt het, toe hulle by Sinai gekom het, toe hulle ek hulle uit Egypte uitgeleid nie, hy sê, dis die verbond wat ek met hulle maak na die dag, spreek die heren verder, ek sal my, my woord, my wette, my plan, my uiteindelike doel, my doel met hulle, sal ek in laarte gee, en ek sal dit in hulle verstand inskrywe, en hulle sal nie meer mekaar leer en sê, ken die heren nie, want almal van hulle sal my ken, klein en groot onder hulle, wauw, Wow en dan sê, en ek sal barmhartig wees oor hulle, hier is een belangrike een, drie maal sê dit, en ek sal barmhartig wees oor hulle sondes, en aan hulle sondes en ongerechtighede, sal ek nooit meer dink nie, aan hulle sondes en hulle ongerechtighede, sal ek nooit meer dink nie, 2 Korintiers 5 vers 15 sê, 5-15, hy sê, as een vir amal gesterf het, dan is het so goed as amal gesterf het, asof hulle self en hy sê vers 16, hy sê, en daarom ken ek niemand meer na die vlees nie. God sê, ek let nou nie op, op die foute wat jy maak nie, dit maak nie die foute recht nie, dat ons mekaar recht verstaan nie, dit maak nie die foute recht nie, hy sê, maar ek let op wie jy is, hy sê, en as jy saam met my kan let, wie jy is, dan gaan jy achterkom, jy is nie een dief nie, dan sal jy nie meer stil nie. Jy gaan achterkom, jy is nie meer een billebak nie, jy hoef nie meer mense te vertrap nie. Jy gaan achterkom, jy is liefde, want jy is uit liefde geskep, dan sal jy kan lief hee jy sal achterkom, jy is nie meer een sondaar nie, so jy het nie nodig om verder sonder vorm te wees nie. Jy kan binnen in die, die tyd staan wat God vir jou gegeet. Right. Nou is ons weer terug in 1 Johannes. Is nou alles net samenvatting van laas week. Nou is ons terug in 1 Johannes. Ek is so bang, ek verveel julle, om hierdie goed aan te hou oor sê, maar goed is vir my so belangrijk, is vir my, of ek het elke keer van vooraf sê, vir die eerste keer sê. Nou het 1 Johannes gekom, en Johannes het geskryf, wat ons met ons oog gesien, met ons oor gehoor, ons handen getast, en gaan dit die woord van die lewe, hy sê, hierdie belevenis van ons, hy sê, ons het nou alle ervaring gekry, Johannes sê, die alle ervaring het gekom in my lewe, dit is nie net kennis nie, maar ons het onbeleef, ons moet ons handen getas, ons moet ons oog gesien, iemand sê gister, een ou het vreselik theologie geswat, bekende ou, bekende radiopersoonlikheid, vreselik theologie geswat, vreselik briljante ou, en hy het so ver geswat in die theologie, dat hy by een dag gekom het en gesê, Wie is God? Waar is God? En vandag sê Atheus, een verklaarde Atheus. O wat jylle allemaal, jylle kent sy naam. So ek ga nie sy naam noem nie. Wie wat sê interessante daarvan? Nou sê die ons, hoe is dit moendlik? Ek sê, dis kennis sonder ervaring. Morris daar het nooit opgegaan in sy hart nie. Hy het God bestudeer, hy het om hom geloop, <laughs> verstaan jy? Hy het van alle hoek af beskou, hy het die water getoets, maar hy was nooit in die water nie. Dan is het makkelijk, Dis onmoendlik as jy binnen die water was. Dis onmoendlik as jy morgen ster opgegaan het om het te ontken. Jy kan nie. Jy kan my doodmaak, maar ek kan het nie ontken nie. Die morgen ster opgaan. Dis my leven, dis nie meer iets van my nie, dis ek. Besef jy, so die morgen ster moet in jou hart opgaan. Right, waar was ek? Ek was by Johannes. Johannes sê, ons het hierdie dinge beleef, die morgen ster het vir ons opgegaan. Nou gaan ons aan, nou laat ons nou by die punt kom waar ons moes aanvat van laas week af. Nou het Johannes gekom en Johannes het hierdie ding gesê, hy sê, ek is in 1 Johannes 1, 1 klein Johannes achter in die skrif, 1 Johannes 1, by vers 3, hy sê, Johannes sy hart is, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, so dat julle ook gemeenskap met ons kan met, en ons gemeenskap is met die vader, en met sy sien Jesus Christus, hy sê, Ek het een droom, hy sê, dat jylle ingesluid moet wees in die volle gemeenskap, dat jylle koinonia, dat jylle een moet wees met my en die vader. Jesus' gebed was dit, hy sê, vader, ek bid nie net vir hulle alleen, Johannes 17, hy sê, maar ook vir die wat sal glo, dier dit wat hulle gaan verkondig, hy sê, dat hulle een sal wees, soos ons een is, en dat hulle in ons een sal wees. So, kan jy sien Godse hart, die uiteindelike doel, is om ingesluid te wees in die licht, om licht te wees, soos wat hy licht is. Dis Godse hart. En nou gaan hy aan, hy sê, ons skryf hierdie ding aan julle, dat julle blijdskap volkome kan wees. Vers 5. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het aan julle verkondig. God is lig. God is lig en hom is geen duisternis nie. So hier is nie een dispiet hier oor nie. Daar is geen duisternis by God nie. Dis wat oor ek vir jou gevraad, wat is jou verwijsing? Is jou verwijsing lig of duisternis? Besef julle, die grootste aanslag wat die vijand teen die mens kon bring, teen God kon bring, was om die mens sy oor toe te maak, vir die lig. Ons het gesê hel hel is die woord Hades in die Grieks. Hades kom van H waar as ek nou H plus duis. En dit beteken om nie te sien nie. <laughs> Jy sien die God van hierdie wereld het hulle oë verblind sê 2 Thessalonicense 2 omdat hulle die liefde van die waarheid nie aangeneem het om eh, gered te word nie net so sien ons het in uh, eh, 2 Korinties 4, maar los nou die goed, die belangrike ding is, is om te sien, en nou sê hy, God is licht, en waar daar licht is, kan een mens sien, en waar ons nie kan sien nie, moet ons die vraag vraag, waar is God? Right, nou goed, nou sê hy, en as ons sê, dat ons met om gemeenskap het, en in die duisternis wandel, nie kan sien nie, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. As ons sê, dat ons met hom gemeenskap het, hoor nou wat sê die ouwens, wat Jesus, Matthies 7, vandag, Heere, Heere, het ons nie in die naam, in die naam, ons het gemeenskap met die, ons het in die naam duivels uitgedreif, ons het in die naam groot krachtig gedoen, ons het in die naam geprofiteer. Hulle sê, ons het gemeenskap met hom, Maar wat sê die Heere daarvan? Hy sê, jylle wandel in duisternis. Hy sê, as ons sê dat ons met om gemeenskap het, maar ons wandel in duisternis, en ons kan nie sien wie ons is nie. Hy sê, dan lieg ons. Dan mislei ons ons Dan doen ons nie die waarheid nie. Hy sê, maar, nou gaan hy aan, hy sê, maar as ons in die licht wandel, met ander woorde, as ons kan sien, as ons aan die lig wandel soos hy in die lig is, hy sê, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Hy sê, as ons in die lig wandel, as ons met oop oop, luister mooi wat beteken die lig hier, dit beteken as ons oop oop gaan, as die morgenster ons hart opgekom het, as die son van gerechtigheid opgegaan het, hy sê, dan sien ons, hy sê, dan het ons gemeenskap, dan het ons rare gemeen, dan is ons gemeenskap nie meer kennis nie. Dan sê ek nie meer ek het gemeenskap, omdat ek dit geleer het nie. Ek het vir jare in my leven geleer, ek moet die Heere aanneem, ek het om aangeneem. Dit was epignosis, dit was kennis. Ek het gesê, hoor, ek moet die Heere aanneem, alright, ek neem om aan. En dan het ek, in Johannes 5 vers 14 het hulle vir my geleer, uit my kop het ek om geken, hy sê, dit het ek geskrywe aan die van julle wat geloo in die naam van die Seen van God, dat julle kan weet dat julle die eeuwige lewe het, ek sê, ek het die eeuwige lewe, want het staan daar geskrywe, epignosis. Geen son van gerechtigheid nie, geen morrester nie, niks, werkers van ongerechtigheid, duisternis. En toe een dag, ek sê altyd, my dag, my dag was die 21 juli 74, toe gaan die son van gerechtigheid op. En skielik word epignosis, word alle ervaring. Skielik verander epignosis, die feit dat Jezus is en dat ek om aangeneem het, verander het in een realiteit, in een werkelijkheid. Een ondervindingskennis. En van die oomlik af, kan jy niks wegvat daarvan nie. Van die oomlik af het ek nie meer 1 Johannes 5,14 nodig nie. Ek weet dat ek weet, dat ek weet, dat ek kind van God is. Skielik is my voet op rots, nie op, op sand nie. Maar daar was nog baie sand wat moet gewer, verwerk word, maar sal het nou, nou kyk. Hy sê, hy sê, wat interessant is, as ek in die lichtwandel as my oor oop gegaan het, hy sê, dan het ons gemeenskap met mekaar. So die van ons wie sy oor oop gegaan het, ervaar hierdie gemeenskap spontaan. Ons het net een affiniteit vir mekaar, ons trek mekaar aan. Ons het een connectie met mekaar, behalwe dit is een connectie met Godse geest, want hy is die gemeene deler in ons. Hy sê, en wat doen die bloed van Jesus Christus? Die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Ons verlede sondag gesê, wanneer het hy ons die skuldbrief uitgedelg? Wanneer het hy ons oortredinge en ons ongerechtighede weggevat? Wanneer het hy die sonde weggedoen? 2000 jaar voor ons gebore is. So waarvan moet die bloed ons reinig? Wat is sonde? Sonde is om nie vorm te heen. 2000 jaar, 1500 jaar, die laatste 1500 jaar is die vijand bezig om vir die geloviges te sê, jylle identiteit is sonde, jylle identiteit is duisternis, jylle identiteit is Adamse fout, jylle identiteit is sand. En so mis ons die vorm wat God ons gegeet. Jy sien, en mis ons die vorm, kanseleer ons onkunde, ek wil hier, jy moet mooi verstaan nie so, kanseleer ons onkunde, dat ons nie verstaan, dat ons rechtverig voor God is nie, dat ons dink, dat ons sondags is, kanseleer dit miskien wat Jezus gedoen het, So wat gebeur? God sien ons steeds as rechtverdig. Maar ons stem nie met hom saam nie, ons sien ons self as sonders. En jy sien as ons nie ooreen gekom het om saam te stem nie, kan twee met mekaar saam wandel ten sy hulle afgesprek het. As ons nie ooreen gekom het om saam te stem nie, dan kan ons nie saam wandel nie. Dan kan ek nie een uitspraak maak en sê ek het gemeenskap met hom nie. Ek het nie gemeenskap met hom nie. Ek dink ek het gemeenskap met hom. Ek het gemeenskap met sekere kennis, maar ek het nie die ervaring die ervaringskennis van wie jy is nie. As ons op die selle blad sê, is jy nog by my. Jy moet my stop as ek te vinnig gaan. Tijd loop vreselik vinnig vanmorgen. Alright, nou, nou gaan ons na 1 Johannes 1,8 toe, en nou, ons het daarna gekyk verlede week, en ons moet nou na vers 9 en 10 toe gaan. En nou moet ons 1 Johannes 1,8 lees. Nee, ek is nog nie daar nie. Ek is nog by lig en geen duisternis nie. Ok, so, ons het gesê, die bloed van Jezus Christus reinig my denken reinig my denken van my vormloosheid, reinig my denken om te besef, ek het identiteit, en die identiteit is nie, soos die fariseer gedink het, omdat hy dit recht gekryd, nie die identiteit is, omdat ek besef, dat Jesus dit vir my recht gekryd. Maar nou gaan hy aan, hy sê vers 7, as ons sê, dat ons geen sonde het nie, dan mislei ons ons en die waarheid is nie in ons nie. Nou, ek wil nou vir julle wees, die twee maniere, wat ons het kan lees, as ons uit hierdie verwysing lees, want het is uit hierdie verwysing wat het vertaal is, ek wil heel mooi verstaan, die vertalers het met hierdie verwysing vertaal, hulle daai een kardinale punt van die kruis gemis, hulle ontken nie dat Jezus gekom het nie, hulle ontken nie dat hy gesterf het nie, maar hulle die punt van ons rechtverigmaking gemis. En dames, jy sien, oorals het hulle die vertalings gedraai, by voorbeeld, voorbeeld Romeine 4,25 het gesê, hy is oorgeleverd as gevolg van, terwille van ons misdade, ons misdade het gemaakt, het hy oorgelever is, en hy is opgewek terwille van ons rechtvaardigmaking, ons rechtvaardigmaking het gemaakt, dat hy opgewek is, met andere woorde, ons was rechtvaardig gemaakt, voordat Jesus opgestand uit die doodheid, so ons word nie na die tijd rechtvaardig nie, toe Jesus sy werk gedoen het, en dit was Jesus' werk, om die werke van die duivel te verbreek, om ons uit sondagskap uit, te verander na rechtvaardig voor God, toe dit klaar is, toe hy die volle prijs betaal het, die laaste druppel, van die beker gedrink het, toe sê God, nou kan ek jou opwek uit die dood uit. En daarom het ons gesê, sy opstanding is die kwitantie van ons vryspraak, van ons gerechtigheid voor hom. Nou goed, maar kyk nou hoe het hom vertaal. In die oorspronkelijk staan hy so, terwille van, of as gevolg van, New King James sê, because of, en because of. Die nieuwe 83 vertaling het hom gaan omdraai, hoor net die bril, want die bril het het misgekyk en gesê, hy is opgewek, so ons, in ons verhouding met hom, vrygespreking word. Jy sien, daarom het ons na 2 Korinties 5.17 gekyk, en 2 Korinties 5.17 gesê, as ons Jesus aangeneem het, as iemand in Christus is, as ons Jesus aangeneem het, dan is ons een nieuwe skepping, so het ek geleer, voor die morgenster opgegaan het in my hart. Daar is geen morgenster nie, daar is geen huppel in my stap nie, he? maar ek is een nieuwe skepping, want die Bijbel sê so, want ek het om aangeneem. Jy sien, 2 Korinties 5, 17 praat van die twee, vorige twee verse, hy sê daarom, hy praat van die vers wat voor het, hy sê, as een van allemaal gesterf, het allemaal gesterf, en nou het een gesterf, en daarom sien God ons meer dan die vlees nie, en daarom sê God, ons is ingesluid, ons is ingesluid in Christus, en God sien ons as nie verskepings, 2 Korinties 5, 17, niks te doen met wat ek gedoen het nie, dit alles te doen wat Jesus gedoen het, Dis hoe God my sien as een nieuwe skepping. En dan eerst sê hy in vers 18, dit alles is uit God wat ons met ons versoen het. Hierdie dinge Die nieuwe skepping is feit God. Ons het niks daarmee te doen gehad nie. Hy het het op sy eie gedoen. Hy sê, nou gee aan ons die bediening van versoening. Wat is die bediening van versoening? Is om te sê, Heere, ek kan vaar. Is om een hart te hee, wat toelaat dat God sy gees met sy oortuiging kom en my oortuig van my nieuwe identiteit en opstaan in een nieuwe identiteit wat lang al myne is. Luister, ek krij nie die nieuwe identiteit wanneer ek dit besef nie. Ek is met die nieuwe identiteit geboore ek is nie meer in sonde ontvang en gebore nie, nie na die kruis nie, is rechtverig. So die ontdekking van die nieuwe identiteit, hier staan ek op, en ek besef skielik, nou het ek vorm, nou sondag ek, luister mooi, sien jy, nou sondag ek nie meer nie, want ek het my vorm ontdek, ek het my identiteit ontdek, sien jylle nou, nou krijg sonde een nieuwe betekenis, as ek dink ek is een dief, dan steel ek, as ek dink ek is een sondaar, dan sondag ek, maar as ek dink, ek is nie een dief nie, kan ek nie steel nie, as ek dink dat ek rechtvaardig voor God is, dat ek heilig voor hom is, want dit is wat Jezus gedoen het, om self vir ons oorgegeen, om ons te heilig te reinig, sonder gebrek en sonder vlek, of rimpel voor God te stel, Ephesians 5, 5, So, as hy dit gedoen het met my, en ek besef dit, en ek dink dit, wil ek dan onrein wees? Wil ek dan onheilig wees? Ek wil nie meer, <laughs> sien jy, Nou trek God my met koorde van goede tierenheid, in plaas dat hy my met een sweep aanjaag, om te sê, probeer die wet doen wat ek nie kon doen nie. So, jylle sien die twee skole, nee, nou, dis uit hierdie skole uit, wat 1 Johannes 1 vertaal is in ons bybel. En nou sê hy, as ons sê, luister nou, nou lees ek om, ek wil jylle met om nou saam met my vir een oomlik, wil ek jylle net terugvat, na die ou model toe, ek is een sonder, Jezus is gekom, ek het om aangeneem, ek is nog steeds een sonder, maar, maar jy weet, as ek die wet doen en ek doen die rechte goed, dan het ek een kans om hemel toe te gaan. Want dit was die ding, het ek nou genoeg gedoen om hemel te verdien. Dit was my ou gedachte, ek moet gereeld kerk toe gaan, lees en bid elke dag allerlei goed. As dit in plek is, dan behoort ek daarom recht te wees. Dan het ek genoeg krediet om as ek doodgaan, hemel toe te gaan. En dan gaan praat jy met die mense in die ouwe thuis, net hier in ons dorp, wat al die jaren op, op die kerkbanken gesit het. En jy gaan sien die vrees wat in hulle is omdat hulle sê ons is oud en ons doen niks meer nie. Ons werk nie meer nie, ons bak nie meer koeksisters nie, ons gee nie meer vir die bazaar nie, want ons het nie meer nie. En hulle sê het ons genoeg gedoen. En hulle vrees die dood. Wat die, die gevolg daarvan, maar kyk, maar goed, maar nou kom met daai gedachte, kom ons en ons lees 1 Johannes, en so het ons al die jaar of 1 Johannes 1 gelees, en hy sê, vers as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons ons self en die waarheid is nie in ons nie. Nou sê ons, oké, okay, so ons moet sê, ons is sonders. Ah, maar pas het ons perfect in die theologie in. Ek stem saam, ek is een sonder. So 1 Johannes 1, 8 is van toepassing op my. Heren, ek sê ek is een sonder. Ek bid die tonnaar gebed, vader, wees my sonder genadig. Oké, okay, recht. En as ek een sonder is, en vader moet my genadig wees, dan moet hy nog, nie. As ek sê, Heere, wees my genadig, dan beteken dit, hy was nie, hy moet nog vir my genadig wees. Hoe sal ek sê, Heere, wees my genadig, as hy my klaar genadig was? Reg? So hy moet my nog genadig wees. So dan volg vers 9. Dan sê vers 9, goed, ek het nou aanvaard ek is een sondaar, trouwens, die Bijbel sê so, Johannes sê so, en omdat ek een sondaar is, moet ek nou, om die genade van God te kry, moet ek my sonde beleid, ek moet het opnoem. En dan as ek daar genoeg meriete is in my opnoem, as daar genoeg meriete is in my beleidenis, beleidenis beteken dan nou in die verband, ek moet dit opnoem, alles wat ek verkeerd genoem, dan sal God my vergewe. Hy is getrouw en rechtverig, so ek beroep my op sy getrouheid en rechtverigheid om te sê, ach jyre, ek is jammer, ek het gesondig, ek het na Sanny gekyk, en jyre vergewe my asjeblief, sal jy my asjeblief vergewe. En dan hoop ek, dat hy my vergewe. Dit was die ou stelsel. Maar nou wil ek jy iets vraag. Wat van, as ek dit so lees, wat van, hy het sy seens sonde gemaakt met my sonde. Wat van, hy het die sonde van die wereld weggeneem. Dan het hy moos nie. Wat van, ek deel geen oortreding uit sy nie, want jou sonde is so wolkeer terug tot my. Wat van, ek sien jou as een nieuwe skepping, Wat van ek het die skuldbrief uitgedelg? Wat van ek sal nooit weer aan dink nie? So as ek om op hierdie manier lees, ek wil net veel die logika in die ding wees, as ek om op hierdie manier lees, soos ons geleer het om om te lees, dan kanseleer ek alles wat op hierdie bord staan. Right? Wat van? Right, nou, kom ons kyk na nou lees ek om met die Nieuwe Testament, en ek probeer verstaan, wat Johannes eindelijk wou sê, maar wat die, die vertaler so verdraai is. Wat moet klop met die Nieuwe Testament, want allemaal is het een, skrif moet skrif vertlaar. Nou hierdie twee verse, 1 Johannes 1, 8 en 9, en, en jy kan eindelijk sê 10 bys het, Daai twee verse kanseleer alles wat, die, wat Paulus geskryf. Dit kanseleer al Paulus' brief, ons kan maar streep wat deertrek. Come on, sien julle dit? Dit is kanseleer Jesaja, terwille van ons oortreding is hy dierboor, terwille van ons ongerechtighede is hy verbruisel. Die straf wat vir ons in die vrede aanbring was op hom, door sy wonde daar vir ons geneesing gekom, dit kanseleer dit alles. Right, nou kom ons kyk, as skrif skrif verklaar, en ons sê, dit staan, ons kan hier aan nie verander nie, daar is nie een skade weer van omgekeerde my God nie, dit wat het hy gedoen, het hy eens vir altyd gedoen, Hebreus 10, 14 sê, met een offer het hy vir altyd volmaak, die wat geheilig word. O, ek is nog nie klaar nie, hier dinge nog verder aanloop. Nou het ek gesê en ek het my sonde belei. Nou blaai gou saam met my na Hebreërs toe. Hebreërs 10 by vers 17. Ek gaan nou terugkom na hierdie een toe Pieter. Hebreërs 10 17 sê hierdie ding. Hy sê aan hulle sondes en hulle oortredinge sal ek nooit meer dink nie. Reg. Julle het hom nê. Nee. Dis die derde keer wat hy dit sê uit die mond van twee of drie staan elke woord vas. Nou kyk wat sê vers 18. Hy sê waar daar dan nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie. Nou wil ek jou vraag, as ons na hierdie model kyk, en ek het nou aanvaar ek is een sonder, want ek kyk, luister, hoekom klop dit vir my prakties? Want ek maak foute. Ek het gister een fout gemaakt, en ek het vanmorgen dalk een fout gemaakt ek maak aan mekaar foute, dan sê ek, maar dan moet ek een sonder wees. Maar Paulus het dit ondervang. Paulus het vir ons geskryf in 2 Korinther 5 vers 16, hy sê, ons ken dis van nou af, niemand meer na die vlees nie. God sê, ek kyk na jou identiteit, ek kyk na wat jy doen nie, want as jou identiteit verstaan, ga jy dit nie meer doen nie. Hy sê, maar ek kan jou doen, aanspreek soos die wet gedoen het, sê, jy mag jy doen nie, doen nie, doen nie, maar solang as wat jy siek is, gaan jy anhou symptome produceer. Alright, so, daai en het jylle. Nou sê hy, waar dan nou een offer is, nou, denk nou van hierdie man, hierdie man, dis hoe ek was, ek was een sonder, ek het gister gefouteer, ek het vanmorgen gefouteer, so, nou het ek sonde om te belei, ek het gedink, belei is, ek moet het voor die Heere opnoem, nou het ek die sonde voor die Heere opgenoem, so, wat was toe die offer vir die sonde? My beleidnis, so, Jesus het gesterf vir die sonde, maar ek moet nog belei, so, dit is Jesus' offer, plus my beleidnis, so, sien jy, my beleidenis is een extensie, is een voortsetting van die offer. Die offer was nie genoeg nie, ek moet nog iets bysit. Right, hy sê, waar daar nou vergifnis? Nou, maar nou het die Heere gesê, want nou hierdie kant sê, aan hulle sondes oortredinge sal ek nooit meer dink nie, so dis afgehandel. So as dit nou afgehandel is, dan sê, dan is dit ons vergewe. En as dit vergewe is, sê, dan bly daar nie geen offer meer vir die sonde oor nie. So wat wil jy nog offer? So sien jy, ja, as jy op hierdie part loop, dan kanseleer jy klaar vers 18. Want dan beteken, daar is nog offer vir die sonde. En dan gaan ons nou vir vers 19 toe. Nou kyk nou wat sy gevolg. Hy sê, as ek verstaan, as ek volgens hierdie model verstaan, dat daar nie nog offer nodig is nie, dan sê hy, terwijl ons broeders vrymoedigheid het, om in die ris in te gaan. Jy sê, as daar nie meer offer nodig is nie, dan sê ek, die offer is klaargebring, en die offer is nie die onvolmaakte offer van my beleidis nie, maar is die volmaakte offer van Godse Seen, en dan geer het my vrymoedigheid, ten spuite van die foute wat ek gemaakt het, hoor julle wat is ondervinding hier, ten spuite van die foute wat ek gemaakt het, het ek nog steeds vrymoedigheid, want my posiesie, my vorm, my identiteit, is nie afhankelijk van wat ek gedoen het nie, my identiteit, is 100% gesetel, en wat die seen gedoen het. Begin die morgen ster opgaan? Right, goed, dis die kant. Kom ons gaan terug na 1 Johannes 1,8 toe. Kom ons lees om nou met die Nieuwe Testamentiese oog. En ons het verlede week gesê, dat ons kan om nou so lees, ons kan sê, soos wat die atheist lees. Die atheist sal nou sê, as ons sê dat ons geen sonde het, mislui ons ons in die waarheid sien ons nie. As ons dit nou, eh, die atheist hier so staan, dan sê die atheist, ek het nie sonde nie, wie is God? Wat is sonde? Waarvoor moet ek vergewe word? Ek het nie verlosser nodig nie. Dis wat die atheist sê. Hy mislei homself in die waarheid sneeuw om nie. Right. Julle verstaan hoe die atheist kop werk. Die fariseer sê, ek het die wet geonderhou. En daarom het ek nie sonde nie. Ish. Want jy sien, Jezus het vir die fariseers uitgevang, toe hy vir hulle gesê het, julle het gehoor dat vir die mens van die oudheid gesê het, jy mag jy doodslaan nie, sê die fariseers, dis ons die. Sê maar, ek sê vir julle, as julle kwaad geword het vir hulle meer verantwoording doen die helse vier, ho ho, daar is die man in die moeilijkheid. Maar die fariseers het gekies om nie daarna gekyk nie, hulle kyk na die letter van die wet, hulle sê, ek het nie moord gepleeg nie, ek het nie overspel gepleeg nie, ek loer rond, maar ek het daarom nie my vrou rechtig gekul nie. Maar Jezus sê, hy wat na vrou gekyk het, na begeer het, en het klaan sy hart na echtbreek gepleeg. Maar hulle skuif dit weg, hulle sê, ek het nie echtbreek gepleeg na die letter nie, ek het nie skybrief nie. Weer jy? So die fariseers sê, ek het geen sonde nie ek het, nie no ek het Jesus nie nodig nie, so kruisig om, ek het om nie nodig nie, ek het nie sy sterwe of sy opstanding nodig nie, dit is wat die fariseer sê. Wat sê die oningeligde, wat sê die oningeligde christen, die ou wat in die plek sit waar ons al die jare was, ek sê, Heere, ek het sonde, sal jy my asblief vergewe, ek het het nou hanteer nie. Maar wat sê die, die kind van die Heere wat ingelig is, wat nie net kennis het nie, maar ervaring het, Die kind van die Heere wat die ervaring het, wat in wie sy haar die morgenster opgegaan het, sê, Heere, ek het nie sonde nie. Hoekom het ek nie sonde nie? Ek het nie sonde nie, want jy het my sonde weggeneem. Ek het nie sonde, omdat ek het nie gedoen het nie. Ek het nie, nie sonde, omdat ek die wet nagekom het nie. Ek het nie sonde nie, omdat jy my sonde weggeneem het. Die hele woord is volag, want die hele skrif is een getuienis van Jesus Christus. En daarom nou sê ek, as ek so sê, in die licht wat van wat Johannes hier bedoel, as ek so sê, ek het geen sonde nie, dan sê ek daarmee, ek het die kruis nie nodig nie. Maar as ek sê, ek herken die kruis, ek het die kruis nodig, die kruis was vir my. Die kruis was nodig om my sonde weg te neem, dan kan ek met vrymoedigheid vandag sê, ek het nie sonde nie, want Jesus het dit weggevat. Dan sê ek nie daarmee, ek het nie gesondig nie. Ek sê daarmee, ek het very much gesondig, maar Jesus my sonde weggeneem. Kan jylle sien wat Johannes probeer sê? Want luister, nou loop het oor, nou rol het oor na 1 Johannes 1, 9 toe. Want my uitgangspunt nou is, ek is nie meer een sondaar voor God nie, God sien my as een nieuwe skeping, ek is rechtverdig. Nie omdat ek dit recht gekryd, soos wat die atheist en die fariseer sê nie, maar omdat ek die gesintheid het van die tollenaar, maar die, die nieuwe testamentiese tollenaar, wat sê, jyre, jy was my genadig, jy het my gerechtverdig. <laughs> Hoor jy, omdat ek met die gesintheid sê, jyre, nou het ek nie meer sonde nie. Kan jy dink, as die tollenaar aan die kant, wat het ons gewees? Ons is tollenaars, wat teruggestap het, van ander kan die kruis teruggestap, nou dis kan die kruis toe. En gesê, jyre, ons is sondags, wees ons weer genadig. Maar nou die tollenaars oor opgegaan, nou sê die tollenaar, dankie jyre, jy was my genadig, jy het my sonde weggeneem, ek kan met vrymoedigheid gaan, ek het nie meer een offer nodig, om by jy te kom nie, ek kan een vrymoedigheid in die heiligdom staan, ek is welkom by jy, ek het identiteit, ek behoor tot die licht, hoor mooi, ek het gemeenskap met die licht. Nou kom 1 Johannes 1, 9, En hierdie een het gesê, ek is een sondaar, so ek moet dit belei. Dat is die woord verkeerd verstaan, want die belei, die woord homologeio, beteken om een te wees of saam te stem met wat God sê. Wat sê God? God sê, ek sal nie weer daar oor dink nie. God sê, Psalm 103 vers 10, moet ek sêke bys het, nee. Hy sê, ek verweider jou oortredinge so ver as wat die ooste verweider is van die weste. Ek werp het in die diepte van die see, nooit weer daar oor te dinkie. Right? Nou stem ek met God saam. So, homologeio, of om te belei, is nie om sondes op te noem waaran God nie dink nie. Homologeo is met God saam te stem wat hy met sonde gemaakt het. So as ek sonde wil belei, dan plaas ek sonde waar het hoort. Waar hoort sonde? In die kruis. Want jy julle, ek dink ons laas week daarna verwijs, toe Mooses in die woestijn getrek het, en hy kom by Mara en die water is giftig en bitter, toe sê die heren, Moos, gooi die hout in die water, toe gooi die hout in die water toe, neem het al die gif in die, in die onzuiverheid en onreinheid op, en daar is die water skoon en reg om te drink. En net so sê hy, dis die ewige inzetting, ek sê heren wat jou genees. Ewige inzetting, hy sê, die vloekhout het die vloek geabsorbeer, het die onzuiverheid, die onreinheid geabsorbeer, ek het jou geheilig, ek het jou skoon gemaakt dit wat gebeur het, is dit nie fantastisch nie, nou sê ek, Heere, ek stem met u saam, Heere, ek plaas skuld waar dit hoort, ek plaas sonde waar dit hoort, u het dit aan die kruis vastgenaal, so Heere, ek het nie sonde nie, want waar is my sonde aan die kruis? Hoor jy vers 8? Wat sê vers 9? Heere, ek stem met u saam, dat my sonde aan die kruis is, ek beleid dat u my vergewe, jy sien die as, het ons gesê in Grieks, kan een van twee betekenen, een as is een voorwaarde of een omdat, Nou die vertalers het, het as gekies, omdat hulle die sonder optie gekies het. Maar as hulle die, die rechtvergmaking optie gekies het, het hulle die omdat gekies. En sê, omdat ek vergewe is, stem ek met God daar saam. Come on. Kan jy vanmorgen met God saamstem, dat jy vergewe is? Hy gaan jou nie vergewe nie, hy het. So jy hoef nie te wacht, en slecht te voel vir nog een uur of een week of een dag nie en sê, Heere, ek het my vergewe nog voor ek gebore is. Daar is nie nog een offer nodig vir sonde nie. Ek stem met die saam. Ek is skielik op die selle blad sy. Twee het afgespreek om met mekaar saam te wandel. Nou wandel ek. Hy sê, as ons in die licht wandel soos hy in die licht is, dan kom Godse gees en hy reinig my denken van alle sonde. Nou dink ek nie meer sonde nie ek bedink nie, ek bebroei nie meer sonde nie. Wat bedink ek? Ek bedink God. Ek bedink lig. Ek begin bedink lewe. Right. Het iemand een vraag? Dat ek net seker maak. Is ons op die selwe blad sê. Jy moet my nou stop. As jy wil, ek moet stop. Yes, fris. Ah, dis een goeie een. Wat nou as ek een fout maak? Wat is een fout? Ek kom ek jou so sê. Hierdie skaap het longontsteking sy neus loop, hy hoes, hy koors, hy pijn. En nou, in plaas dat ek sy neus met die tissue afvee, spuit ek die rechte antibiotika in sy bout in. En hier word die skaap gezond, maar sy neus loop nog een dag. Of hy hoes nog een paar keer. Wat nou as hy sy neus nog loop? Wat nou as hy hoes? Wie antwoord? Wat nou, as hy neus nog loop? Dit is symptome wat moet gaan. Jy sien, by ander woorde, die focus is nie daar, luister, sê ons nou maar, dis ok, nie, dis nie ok nie, dis nie by God ok nie, maar wat ons besef is, dit gaan nooit rechtkom, ons leewijse, ons wandel voor God, gaan nooit rechtkom, solang dit wilskracht is nie, solang dit vrees is, want God werk nie met vrees, die het ons die geest van vreesachtigheid gegeen nie, dit sal nooit rechtkom nie, ons sal dit miskien nie die fout te maak, sigtbaar nie, maar ons sal die fout wees, onsigtbaar, maar, as ek nie meer die fout is nie, as ek die identiteit van die licht, as dit my identiteit onsigbaar is, dan kan dit nie anders as om een resultaat te hee in my optreding. Die per trek die kar, die per zweek is, kar is wat ek doen. En noodwendig sal die kar die perd volg. Maar die, die strijd, die strijd is dat ons besef ons is perd. Maar as ek denk ek is een donkie, gaan ek soos een donkie balk maar as ek besef ek is een perd, dan gaan ek soos een perd optree, en Godse hele quest vir die Nieuwe Testament, is verstaan, jy is perd. Wat is die mens dat jy aan hom dink, die mense kind dat jy hom besoek, jy het hom een weinig minder as God self gemaakt, hy het uitgeval, toe kom Jezus, toe kom herstel in ons. Wie is ons? <laughs> ons is deel van die licht. Nou sê hy, vers 10, ek wil net vers 10 afhandel, hy sê, as ons sê dat ons nie gezondig het nie, dan maak ons God tot leenaar met ander woorde, as ons nou sê, ons het nie gesondag nie, dan sou ons sê, dat Jesus is onnodig, God het nie nodig gehad om om te stuur nie, al die professie is gekanceleer, maar nou is al die professie in werking, Jezus het gekom, en hy het ons rechtverig, en dis wie ons nou is. Nou, om jou te antwoord, Frit, hier kom hy nou, nou kom hy in hoofdstuk 2, in die laaste drie minuut. In hoofdstuk 2 sê hy hierdie ding, hy sê, my kinders, ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle nie moet sondag nie, en as iemand gesondag het, ons het een voorspraak by die Vader, Jesus Christus rechtverdige. Hoor jy, nou luister mooi, ek wil jou terugvat ten jou, in jou oudenke. Jou oudenke het gesê, ek is een sondag, ek het nou my sonde belei, ek hoop ek is vergewe, en nou, nou, maar ek weet ek al aan sondag, ek is so bewus, ek gaan weer sondag, ek gaan nog sondag, en nou sê Johannes genadiglik, my kinderkies, ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle nie moet sondag nie, maar onthou as julle gesondag het, het ons een voorspraak by die vader. Wat doen een voorspraak? Hy sê, Heere, ou kap het nou gesondag, sal jy om vergewe asjeblief. Hoor jy wat sy voorspraak? Is een wat vir my moet intree. Ek wil vir jou vraag, nadat Jezus aan die kruis gesterf en opgestaan het, en ons met een offer vir altyd gerechtverdig het, waarvoor moet God ons vergewe? waarvoor het ons een voorspraak nodig? Daar is nie een saak nie. Die saak is uitgegooi, hoekom moet ek een advokaat hier? Huh? Wat er ook aan een advokaat hier is, die saak tegen hom uitgegooi is. So wat is die woord vir voorspraak? Wil jy net wees wat ons moet vertalings gemaakt het? Die woord wat advokaat vertaal word, voorspraak, is die woord georai. Wie weet? Is die woord paraklitos. Wat sê Jesus? Johannes 16, hy sê, dis vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek weggaan, dan stier ek vir julle die paraklitos. Wat is die paraklitos? Para, nabij. Klitos kom van die grondwoord kaleo af. Kaleo is om te identificeer, om vir jou een fan te gee. Jimmy Roberts. Die fan dra eindelijk meer waarde as jou naam, recht? Want die ouwe sal nie sê meneer Jimmy nie, sê meneer Roberts. Weet jy? So, Die werk van die parakletos, het ons gesê, die heilige geese werk, is om die wereld te oortuig van sonde. Wat het ons vir mekaar gesê? Ons gesê, die heilige geest dink nie aan sonde nie, hoe kan hy die wereld oortuig van sonde? Net op een manier, hy wees vir hulle, hulle identiteit. Want om nie hulle identiteit te sien nie, is om nie te sien nie, is, is sonde. Nee, Ameros. Maar en om hulle identiteit te sien, so wat doen hy? Hy wees vir hulle identiteit, dis die weise waarop lig, lig word nie duisternis om ons te oortuig van duisternis nie. Lig, skyn, dan verdryf dit die duisternis. So die Heilige Geest kom nie vir ons vertel en sê, jy het nou dit en dit en dit, hy is nie aanklaar nie. Hy is ons parakletos. <laughs> hy is die een wat ons aanmoedig, hy exhort ons. Die woord wat sê, vermaan mekaar, is die, die, is die woord parakaleo. Dit is om mekaar aan te moedig. Hoor jy waar kom die parakletos en die parakaleo vandaan? Dit is om ons aan te moedig. So die Heilige Geest het om daar om ons aan te moedig, hy sê, hy wacht met jaloersheid binnen in ons om homself in ons te openbaar, om ons oor te laat oopgaan, dat die morgenster opgaan, dat die son van gerechtigheid van ons opgaan. Right? So, nou gebruik Johannes die woord, hy sê, nou, kom ons kyk nou weer sonde. Hy sê, die manier het ons omgelees, ons gesê, in die ou manier het ons gesê, as ons gesondig het, oe, ons het eerder nou weer gesondig, ek weet iets om te belei, gelukkig het ek iemand wat vir my advokaat is, wat voor God staan en sê, jyre, nee, vergewe hom, moet nie om nou omvat nie, ek het vir hom gesterf. Dis hoe ons het gesien het, is dit nie? Het jy nie tot verochend so gesien nie? Maar dis nie wat hy is nie. Hy speel die selle rol as wat die Heilige Gees in my speel, speel hy in die Vader. Hy is die identiteit. Hy is die licht. Hy is die verteenwoordiger van wie ons is by die Vader. Die Vader omsien, sien hy ons. As hy ons sien, sien hy ons. Hy sê, Jezus Christus is die beeld. Hy sê, kry nie die beeld. Nou hoor mooi. Hy sê, ek skryf aan julle, dat julle nie in die duisternis moet bly nie, want nou sonde is om nie te sien nie. Hoor, hy sê, of nie vorm te nie, nie my vorm te besef nie, en daarom, hel is om nie te sien nie. So sien julle die beeld hier. Ek sien nie, en nou kom Johannes, hy sê, ek skryf hierdie dinge wat ek vir julle geskryf het, so dat julle gemeenskap kan hee moet lig, so dat julle nie verder duisternis moet bedink nie so dat daar nie verder duisternis in jylle denken moet wees nie, dis wat hy bedoel by sonde, dat daar nie meer vorm in ons denken is nie, hy sê, ek skryf hierdie dinge aan jylle, dat jylle nie in die duisternis moet wandel wat jylle denken betref verder nie, hy sê, maar as een van jylle nog wel in duisternis sit, <laughs> hy sê, kry jou oog op Jesus, die leidsman en volleinder van ons geloof, kry jou oog op Jesus, die prototype van wie ons is, sien om, dan sien jy jouself, daar met 2 Korinties 3,18 gesê, ons kyk met een onbedekte gezicht soos in die spiel, en ons sien die heerlijkheid van God, ons sien die licht, en dan word het verander van hierdie licht af, hier was licht, hoe Mooses gezicht het geskyn hiervan, hier was licht, dan word ons verander van hierdie licht af, die licht wat ons gehad het, in die ou lees van 1 Johannes 1, word ons verander na die licht, na die van heerlijkheid tot heerlijkheid, van hierdie heerlijkheid na hierdie heerlijkheid, en nou, wat die in kies jy, wat jou verwijsing, is jou verwijsing die sand van Adam, die duisternis van sondagskap, of is jou verwysing die rots, Jesus Christus, wat die licht is. En laaste skrif, dat is klaar. En dan sê hy hierdie ding, hy sê, hy is een versoening, vir al ons, nou noem ek het verkeerde denken, en onthou toch net, nie net vir ons nie, maar vir die hele wereldsin. So, hy sê, skielik, kyk ek, en ek besef, jyre, maar, as ek kan huppel soos een kalf uit die stal, dan sê ek, Heere, elke ou boer te huppel soos een kalf uit te stel. Daar is niks wat iemand kan verhoed, om nie ook te huppel soos een kalf uit te stel. Nou was daar nog geskrif, maar dit is te veel. Ek sal stop. Volgende keer. Prijs die Heere. Ja, en dan sê, Jezus bevis nie sonde bewis nie. Sien jy hoe hierdie, hierdie ou verbondiese beeld ons sonde bewis gemaakt en sonde bewis gehou? Die aanslag wat die vijand in ons gehad het vir 1500 jaar, was om ons uit ons identiteit uit te hel. As hy jou uit jou identiteit het, as hy, as hy jou identiteit vir jou gee, sy aanklag, hy is, onthou, hy is die aanklaar, nee. As jou identiteit is as gevolg van die aanklag, dis die woord diabolos, nee, is as gevolg van die aanklag. As jou identiteit is as gevolg van die aanklag ten jou, dan is jy in die mag van duisternis al het Jesus jou 2000 jaar gelede oorgebring, uit die macht van van duisternis het oorgebring, in die koninkrijk van die Seen, van sy liefde. Bo, wie iets sê? Eina is altyd die praktische een. Sy sê, ek moet het praktisch maak. Hoe doen ons dit dageliks? Ons begin hier vanmorgen. Ons maak een kees, ons sê, waar is ek? Is ek hierdie kant van die kruis? Is ek nog in sonde? Is of is ek hierdie kant van die kruis? Wat sê God? Hy sê ek is die kant van die kruis. Stem ek met hom saam of stem ek nie met hom saam? As ek met hom saam stem dat ek die kant van die kruis is, dan is ek rechtverig. As ek nie met hom saam stem nie, dan is ek die kant van die kruis, dan sê ek ek is nog een stil sonder. Dan sê ek Jesus' offer was nie iets werd nie. So eenvoudig is dit. So, onthou net, ons gemoed is so vastgevang. Ek het verlede sondag, voor verlede sondag, ek denk gesê, as gerechtigheid nie getoets word nie, of getoets is in jou leven nie, is dit net epignosis, is net kennis. Wanneer word gerechtigheid getoets? Dit word getoets wanneer jy fout gemaakt het. Jy sien wat, wat die woord sê, jy sien wat, wat Godse gees in jou leven spreek, en wat hy in jou sê, is hy sê, ek het jou vergewe om nooit weer daar te dink, ek het het gewerp met dieptes van die sê, ek het sonde in jou van mekaar verweider, ek kyk nie maar wat jy optreed nie, jy kyk nie jou foute nie, ek kyk na wie jy is, en wil jy nie saam met my kyk na wie jy is nie, ek het dit aanvaar. En as ek dit aanvaar het, dan het ek net nog een ding nodig, ek moet dit onthou. Jy sien maar, wanneer het ek rarig nodig het om dit onthou? Ek stap hier uit en ek gaan maak een fout. En die oomlik as ek een fout gemaakt het, dan is ek onvrijmoedig. Hoekom sou ek onvrijmoedig wees? Ek sou net onvrijmoedig wees as ek nie aanvaar, dat die fout wat ek nou gemaakt het, is ook verreken 2000 jaar gelede nie. Hoe word het getoets? As ek hier sit en ek is oké, okay, en ek is dan op een mooie manier hier gekom, en ek is, alles is mooi fatsoenlik, dan is het oké okay om te sê ek is rechtverig. Maar as ek nou rechtig dit verloor het daar buiten in die straat, en opgemors het, om dan te kan tot stilstand kom en sê, Heere, ek het vergeet. Niks het by u verander nie. Ek het my naam geswaai, ek het droog gemaakt, ek het aan jou skade gedoen, ek het allaai goed gedoen, maar by jy het niks aan nie. Het is nog net so rechtverig voor jy, as wat ek was, want my gerechtigheid voor jy is nie ek nie, is jy. Dis wanneer het getoets word. Om dan my kop op te tel en te sê, jyre, maar dan sit ek hier die fout achter. Dan kan ek gaan en ek gaan sê, ou oh Jimmy, vergewe my, ek het, ek het jou te nagekom, vergewe my. Dan beleid ons mekaar, ons misdade, dit het niks met God te doen, jy het ons daar vergewe, maar dan kan ek die saak tussen my en jou gaan rechtstel, one time, en dan is het afgehandel, en dan kan ek in vrede verder leef. Dit is die praktijk daarvan. Ondou, ek en jy vergeet, dit is wat oor hy sê, die onderlinge bijeenkomst is belangrijk, dit is wat oor hy sê, vermaan mekaar verlang het vandag is, ons vergeet hier die goeders, en ons het nodig, om mekaar te herinner, om ons self te herinner, en te besef, ek is perd, ek is nie kar nie, ek is perd, ek is nie donkie nie, en as ek weet ek is perd, dan, Frits, is jou vraag geantwoord. Verstaan jy? Dan wil jy nie. Gaan jy nog mistrap? Ja. Maar wie is nie, maar jy gaan nie sien nie. God kan nie sien al sy oor nie. Nog vraag. Yes. Ek het nou geweet, dit gaan kom, en jylle nog twee minuten. Want dit was die volgende vers. Anton het natuurlijk nou weer die kripnuts gekyk, jy sien. Maar kyk, wat gebeur, wat gebeur met my as ek iets toelaat? As ek iets onwaardigs in my leven toelaat. Ek mis die doel. Want die volgende, net die volgende tekst sê hierdie ding, hy sê, hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy geboeie bewaar. Skielik is ons terug, hoor jy, as ons hom in die ou verbond lees, ah, ons moet sy geboeie bewaar, as hy weet terug. As ons sy geboeie bewaar, maar die woord wat hy vir geboeie gebruik, is die woord entelo, of, of entelos, en entelos beteken, om in sy doel, in sy eindpunt te staan. So, Anton om jou vraag te antwoord, as ek ontrouheid of ongerechtigheid in my leven toelaat, dan mis ek die doel. Dan mis ek die hoorroeping. Wat sê Paulus? Hy sê, ek strek my uit na die prijs, om die prijs te verkryf van die hoorroeping van God wat aan Christus Jesus is. Hierdie geweldige roeping, besef jy wat is die, die potentiaal wat jou leven, wat Godse droom is, wat jou leven, die inpak wat jou leven gaan hee, op hierdie aarde terwijl jy hier is. En besef jy, As ek daai doel, nou daai geboeie, is nie wet nie, dit is die woord entelos. Dit beteken om in die doel te staan, wat is die doel van die prediking? Dat ons allemaal kom tot die volwassen man, die mate van die volle groote, van die salving van God. Wauw, sien, daar val die gebod weg. Nou besef ek net, die skade wat ek myself aandoen, as ek dan nou, nou willens en wetens simpel goed wil aanvang, as ek willens en wetens wil sê, alright, maar ek sal nie vergewe nie, hoor jy, ek sal het nie achter my sit nie, ek sal vasthou aan die verlede, ek sal toelaat laat die verlede verder my toekomst beïnvloed. En as jy dit wil doen, is jou saak, maar wie wat? Dan mis jy die doel. Die doel is om te kom tot die mate van die volle grootte van Christus. Maar die oomlik as jy vaststeek daar, dan staan jy doodstil. En wie wat gebeur in die, in die woestijn? As die wolk aanbeweeg het, en die oons wat bly sit het, het geblij sit. Hy het gesterf in die woestijn. Jy kan. Jy kan sterf in die woestijn, sê wel is nie Godse hart nie, dit is nie Godse droom vir jou nie, so, so besef jy, hier is geen licentie om te sê, ek maak nou soek wil nie, hier is juist, hier is juist iets anders nou, daar is nie meer een verkeersman wat my voorzit om te kyk of ek vinnig genoeg, of ek stadig genoeg rij nie, ek rij nooit te stadig nie, ek rij altijd te vinnig, so, daar is nie meer een verkeersman wat my oppas nie, verkeersman is binnen my, in my leven, in my optreden is die verkeersman binnen my, maak ek nog foute, ja, per die keer slaap die verkeersman, maar vinnig, vinnig, vinnig, is Godse stem daar, die stem achter jou wat sê, dis die weg, want al, God kom hier en sê, boet die noutje weer drooggemaak, maar die stem achter sê, ek het een droom vir jou, baie hoer roeping is dit, so wat sê Paulus, hierdie fout wat ek so pas gemaakt het, ek vergeet dit wat achter my is, ek strek my uit na wat voor is, prijs te verkry van die hoer roeping van God, wat aan Christus Jesus is, Amen. Gaan leef die oorwinning. Ek sien jylle met oorwinning. Vader, Hoe wonderlik is die woord? Hoe vol van die heerlijkheid is dit? Wat een onmoendelike vreugde is dit? Om hierdie goed met mekaar te kan deel, om opgewonde te kan wees, oor die inspraak, oor die gees in ons midde. En dankie Heere vir die wete, dat die paraklitos, dat die in ons armholte, by ons in ons beweeg, en dat ons gemeenskap het met die, en dat u gees in ons die gemeenskap is wat ons met mekaar het. En dat ons hier uitstap in gemeenskap met mekaar, bewus van u, bewus van mekaar. En dat ons die vreugde van hierdie ris kan ken elke dag van ons leven. Ons eer u in Jezus' naam. Amen.